Ievads Apkvēpušais spogulis Pirms trījiem gadu tūkstošiem netālu no kalna ieskautas pilsētas dzīvoja cilvēks, kas ne ar ko neatšķīrās no manis vai tevis. Cilvēks mācījās, lai kļūtu par dziednieku, apgūst savu senču mācību, bet viņš nebija ar to pilnīgi viensprātis. Dziļi sirdī viņš jūta, ka jābūt kaut kam vairāk. Kādu dienu, gulēdams savā alā, Viņš sapnī redzēja savu guļošo ķermeni. Jauna mēnesis naktī viņš iznāca no alas. Debesis bija skaidrs, un viņš varēja saskatīt miljoniem zvaigžņu. Tad ar viņu notika kas tāds, kas uz visiem laikiem izmainīja viņa dzīvi. Viņš paskatījās uz savām rokām, sajūta savu ķermeni un dzirdēja pats savu balsi sakām. Es esmu radīts no gaismas. Es esmu radīts no zvaigznēm. Viņš atkal pavērās zvaigznēs un atskārta, ka ne jau zvaigznes rada gaismu, bet gaisma rada zvaigznes. Viss ir radīts no gaismas, viņš teica, un starptelpa nav tukša. Un viņš saprata, ka viss, kas pastāv, ir viena dzīva būtne, un gaisma ir dzīvības ziņnesis, jo gaisma ir dzīva un ietver visu informāciju. Tad viņš saprata, ka, lai gan ir radīts no zvaigznēm, viņš tomēr nav zvaigznes. Es esmu starp zvaigznēm, viņš pie sevis domāja. Un viņš nosauca zvaigznes par mācekļiem, tokalu, bet gaismu par skolotāju, nagualu. Viņš saprata, ka dzīvība, jeb apņemšanās rada saskaņu starp zvaigznēm un gaismu un aizpilda telpu starp tām. Bez dzīvības nebūtu ne skolotāja, ne viņa mācekļu. Dzīvība ir pilnīgā, augstākā visa radītāja spēks. Cilvēks atklāja, ka viss, kas pastāv, ir vienas dzīves būtnes, ko mēs saucam par Dievu izpausme. Viss ir Dievs, un viņš secināja, ka cilvēku uztvere nav nekas cits kā gaisma, kas uztver gaismu. Viņš redzēja arī to, ka viss ir spoguls, kas atstaro gaismu un rada gaismas tēlus, un ilūziju pasauli jeb sapnis, ir kā kvēpi, kas liedz mums saskatīt savu patieso būtību. Mūsu patiesākā būtība ir tīra mīlestība, tīra gaisma, viņš teica. Šī atskārsme izmainīja viņa dzīvi. Sapratis, kas patiesībā ir, viņš ieskatījās cilvēkos ap sevi un dabā, un redzētais viņu pārsteidza. It visā viņš ieraudzīja pats sevi. Katrā cilvēkā, katrā dzīvniekā, katrā kokā, ūdenī, lieto, lietu, mākoņos, zemē. Un viņš pamanīja, ka dzīve sapludinājusi skolotāju ar skolnieku daudzos un dažādos veidos, radot miljardiem dzīvības izpausmju. Šajos nedaudzajos mirkļos viņš saprata pilnīgi visu, un viņa sirdi piepildīja miers. Viņš nevarēja nociesties stāstīt cilvēkiem par to, ko atklājis, taču nebija tādu vārdu, ar kuriem to izteikt. Viņš centās stāstīt, bet cilvēki nesaprata. Viņi redzēja, ka viņš ir mainījies, ka no viņa acīm un balss staro kaut kas skaists. Cilvēki pamanīja, ka viņš vairs neko un neviena nevērtē. Viņš vairs nebija tāds kā citi. Viņš saprata visus, bet viņu nesaprata neviens. Cilvēki domāja, ka viņā iemiesojies Dievs. To dzirdot, viņš smaidīja un teica, taisnība, es esmu Dievs, bet arī jūs esat Dievs. Es ne ar ko neaišķiros no jums, mēs esam gaismas tēli, mēs esam Dievs. Taču cilvēki viņu tik un tā nesaprata. Viņš atskārta, ka cilvēkiem viņš ir kā spogulis, spogulis, kurā viņš redz pats sevi. Ik viens ir spogulis, viņš teica. Viņš redzēja sevi ikvienā, bet neviens viņā neredzēja sevi, un viņš saprata, ka pārējie sapņo un nezinu un neapzinās to, kas viņi ir patiesībā. Viņi nespēja saskatīt sevi viņā, jo starp spoguļiem bija miglas vai dūmu siena, ko bija radījusi gaismas tēlu interpretācija, cilvēku sapņi. Tad cilvēks atskārta, ka drīz aizmirsīs visu ko atklājis. Viņš gribēja paturēt prātā visas šīs vīzijas, un lai neaizmirstu, ka viss ir spogulis un dūmi starp spoguļiem, liedz mums apzināties, kas mēs esam, viņš nolēma saukt sevi par apkvēpušo spoguli. Viņš teica, es esmu apkvēpis spogulis, jo ikvienā no jums es redzu sevi, bet mēs viens otru nepazīstam, jo starp mums ir dūmi. Dūmi ir sapnis, bet spogulis jūs sapņotāji.